Eu terpo, cae terpsi coro. Du el latin spiristinoi chategis musicumi cae danzi. Plei ofte ili instruis duope. Quantam ambau capablis cae musicumi cae danci, unu el ili preferis musicon. Piucic cantadis, music ludadis, au auscultis musicon ciutage, tage, ec de vecigio gis en litigio, cun plesurego, pialo mi nomis shin, euterpo, la musicema. La alian oni nomis terpsicoro, la dansema, char si prioritatis danzon. Euterpo helpis siain lernantoin, et crei cantoin prezenteblaen unuope au corrusi. Tepsi coro, elbensis diversain ritmoin, pasmanieroin, cae stiloin de movado cibuin la lernantoin efectivigis unuope au grupe. Erato polemnio cae caliopo, Bonvole vole helpis liricigi iliaen musicaen cae danzain creajoin per artesai vortoi, taugai juveloi cae vestajoi. Tamen, ciam Zeuso observis largadon de euterpo cae terpsicoro, e eh, lia visagio ombrigis pro malcum sento. Thank you. Talio cae melpomeno. Alia duopo estis Talio, la floranta, cae melpomeno, la melodia. Ili ciam besonis unula alian, cae helpis unula alian. Talio estis tiel nomata, car si aspectis ciam gaia, ciel fresha floro ci tre amis floroin, arboin cae grenoin, tial si ofte inspiris sia in lernantoin pri i laboroi. Si a bon humoro la homoin dum festoi dedicitai al semado au ricoltado, sam kiel dum festenoi planitai ocase de gaiai eventoi, kiel exemple geedzigioi au nascigioi. El civui inspiristinoi, talio posedis plei multe nombrain cal diversain talentoin. Talio helpis la homaron irigi la grundon, cae obteni pli cae pli multain bongustain cae sanigain fructoin legomoin cae grenoin. Si estis spertulo pri geometrio cae architecturo, tial sia ceisto gioigis scientistoin, ingenieroin cae laboristoin, civui elpensis cae realigis sioseoin, pontoin cae domoin talio cutimis stimuli cae la raciemon, cae la emociemon de la homoi. Si estis ege amata, precipe pro tio che si inspiris al siai lernantoi, la capablon compreni la gioioin de aliuloi, cune pun la desiro condividi siain gioioin. La homoi inspiritai de talio farigis shercemai cae gaiai, ciam pretai igi aliulo in ridi au rideti. La humuro qui un talio inspiris estis bona intensa cae saniga, tutte sen malezza. Mel pomeno, ricevis tivun nomon car si havis fascinan vocion per qui usci in spiris alla lernantoi la capablon compreni cae compati suferanta in aliuloin. La tristezza qui si inspiris vecis en la homo la desiron helpi la malfeliciuloin au almen au curagigi tiuin. Melpomeno ancau usategis ludi liron cae ivui ec supposas che estas sci quiu inventis tiun charman musicilon. Sciai bon corezzo cae cum sentemo accompanis la homo in dun ties tristai momentoi, ciel exemple dun funebrae tagoi, au ciam ocasis grandai malfelicioi. Talio cae melpomeno chategis actoradon cae declamadon. Ili cutimis cun labori cun erato Polignio cae caliopo. Nuri magu, cio menuigae estintus ainae beletrajoi cibui nec vegus en vi, senton de comparto, nec amusus vim. Sentalio la vivo estintus grisa cae sen gioia, sed sen melpomeno mancintus amo, do la tuta vivo estintus sen senza. La homaro besonis ilin ambau por aciri animan equilibron. Dario cae melpomeno cun laboris brile ocase de longai spectacloi kiwi ocasis en belai amfiteatroi. Por tiui tre popularai eventoi, Melpomeno pomeno inspiris tragedioin, cae talio inspiris comedioin. La spectantoi apresis tivin spectacloin, cae partoprenis ilin ammasi. Gemiai verkistoi presentis siain vercoin, sur tivui sceneioi. La publico estis entusiasma, reagis cun granda intereso. Floris auridis cune, cae comentis cun passio. Malgrau tio, ciam Zeuso observis la agado in detalio cae nel pomeno, liai oculoi mal heligis pro mal contento. Uranio cal Uranio la ciela cal Clio la raportema istis inspiristinoi civi completigis uno la alian cae multe dependis uno de la alia. Uranio cae Clio, sam ciel Talio, stimulis tre multe la ration de siai lernantoi, dum la aliai fratinoi stimulis precipe la emozioin cae la sentoin. Uranio shatigis precipe occupigi pri astrologio cae astronomio, tial si ricevis sian nomon pere de astrologio, Uranio si povis malcovri multain secretoin secreto in pri la estontezo. Si capabli santa gravain grava in consili la homo in chi por preventi malfelicioin, in au por nemis trafi sia in chanzo in pri felicio nur al tre malmultai speciale electitai lernantoi si consentis inspiri la raran capablon antauvidi la estontezon. Tiu capablo estis samtempe arto cae scienzo, cae postulis apartan de nascan inclinon. Uranio ancau inspiris siain lernantoin malcovri in de matematico, chemio cal fisico, por compreni ciel movigas la planedoi cae la steloi. La evoluo de la scienzoi helpis ancau alla creado de pli cae pli belai cae fortai construagioi. Inter alie oni construis in por longai teatro spectacloi la inspiristino i cestis na ope ti a in spectaclo in la harmonia cul laboro inter la nau instruistino helpis la homo in a la equilibron inter ratiemo kai emotiemo exemple como ecutimigis admiri ne nur la fascinan belezon de la stelo plena ci elo, sed ancau la perfectan congruetzon inter ciui fisicae legioi cui gvidas la steloin cae la planetoin. Tiel la peranoi comensis iam revi pri cosmai voyagioi. Clio la pleiagia e la naufratinoi, inspiris al sia ilernanto la capablon esplori cae compreni la historion de la homaro, sam ciel la capablon prescribi la grava in evento in accurate, clare cae fidele. Si helpis sia in lernanto in selecti el inter multegae ciutadae eventoi, giuste tivuin, kivui vere gravas, cal indas esti menciitai en historiae libroi, porce la secvae generatioi povu exti la veron pri l'aspertoi de siae antau uloi. La historiae vergoi inspiritae de sci provis veci en la animoi de la legantoi admiron cae imitemon rilate al valorae scienzae cae artae realigoi au al noblae sociae agadoi, civi estis ocasintai au giuste ocasantai. Samtempe ili vecis la criticemon concerne eraroin, qui in la homaro istis farinta au faranta kai la desiron nei ripeti la sama in eraro in io postio la evento i qui la historia i verco i prescribis farigis famai cae la heroi o kai gintai o i evento farigis sami famai la plei bonai sciencistoi cae artistoi, cae iliai creagioi, farigis pli cae pli bone conatai, cae multae homoi volis imiti ilin. estezo estis la cefa virto, un clio fortigis en la homai animoi. Oni dire si estis la plei filosofiema el la nam fratinoi char si conis grava in secreto in pri la pasintezo la kiwi si povis helpi la homaron modli si a in estontezon clio kai uranio completigi sunu la lian sen bona compreno de la pasintezo oni ne povas imagi la estontezon sen aina mensa imago pri la estontezo, oni ne povas compreni la signifon de la passintai cae de la nunai historiai eventoi. Zeus observis la gadoin de Uranio cae Clio, cae liai pugnoi strecidis pro colero.